บุ๊กทูสี่สิบเจ็ดเซดมินสตีริดเซตการเตรียมตัวเดินทางริพราเวซาโปโตวานเยคุณต้องจัดกระเป๋าของเราแล้ว สปาคีไรน n น j i n k เช č อย่าลืมอะไรนะ Da ne boš česa pozabil, da ne boš česa pozabila. คุณต้องใช้กระเป๋าใบใหญ่ Potrebuješ velik kovček. อย่าลืมหนังสือเดินทางนะ Ne pozabi potnega lista. อย่าลืมตั๋วเครื่องบินนะ Ne pozabi letalske vozovnice. อย่าลืมเช็คเดินทางนะ Ne pozabi potovalnih čekov. เอาครีมซันแทนไปด้วยนะ Zemi sabo krimo za sončenje. เอาแว่นตากันแดดไปด้วยนะ Zemi sabo sončna očala. เอาหมวกกันแดดไปด้วยนะเซมิซาโบสลามนิกคุณจะเอาแผนที่ถนนไปด้วยไหมฮูชชซาโบเซตีอัตโมบิลสโคคาร์ตคุณจะเอาคู่มือเดินทางไปด้วยไหมฮูชชเซโบยเซตีทัวริสติชนิวดนิก คุณจะเอาร่มไปด้วยไหม Hočeš s seboj vzeti d e ž n i อย่าลืมกางเกงเสื้อและถุงเท้านะ Ne pozabi na hlače, srajce, nogavice. อย่าลืมเน็กไทเข็มขัดและเสื้อนอกนะ Ne pozabi na kravate, pasove, ยากเนอย่าลืมชุดนอนเสื้อใส่นอนและเสื้อยืดนะเนโปซาบินาพิจามะสปาลเนสไรเซอินไมเซคุณต้องใช้รองเท้ารองเท้าแตะและรองเท้าบูทราบิโอบชเชลเลสันดาเลอินสกอร์เนราบิลาบชเชลเลสันดาเล in scorne คุณต้องใช้ผ้าเช็ดหน้า สบู่และกรรไกรตัดเล็บ Rabil boš robce, milo in škarice za nohte. Rabila boš robce, milo in škarice za nohte. คุณต้องใช้หวีแปรงสีฟันและยาสีฟัน Rabil boš glavnik, zobno ščetko in zobno pasto. Rabila boš glavnik, zobno ščetko in zobno pasto.